Neok sekulan ikusi ez duen gauzak ikusitu da hontan eta pentsatzen ez gertatu da. Eh? Adibidez, hortza izen eta erriko hurik ez, hori hori. neok etzin egin dila zei lateon hori zautoko indela. Aldudeko ibarrean eh, belakta zoroik ez, eta ahunguti. Eta behaz, aldaketa klimatiko horren ondorioak gertu dira, gukustean biziki zaluago. Eta idorte hori dela kausa ba, piskat, edo estakuru. Eta gerla famatu hori dela Estakuruen ustez, aitzinko bida izan zen presioak igo dira. Ezin jasana heldu da etxaldetan, eunenako berroita ama hiton da, kasik uranta, ezin da. Ondoko eunetan laborarien ekesia malima dira, beharko dugu elgarrik mitzatu. Eta ikusi zeiten dugun konkretuki laborariek ez ezaten eh, beren eh, etxaldiak ez izaten zera. Zenta hori da gure beldu jaundia, heldu den negu unibuz, bazkaik edo ezta edo kristoen prezioetan da, sosik ez da etxaldetan, eh, gure sosalmentak ahun guti emendatzen dira. Uztot ondoko eunetan, helben lana izain den, beti izan dena, eh? edozein laborarin defenditzia bizi alizeiteko.